Thank you. Ուրախ եմ ձեզ ողջունել Արցախում։ Նախ սկսենք տպավորություններից երևի։ Դուք ասացիք, որ առաջին անգամ եք անա։ Այո, ես առաջին անգամ եմ իմ կյանքում երբեք չեմ եղել Արցախում, բայց շատ ուրախ եմ, որ այս հնարավորությունը ընձեռվեց։ Շատ լավ բան տեսա։ Սպասելիքներս այսքան չէին, այսպեսին չէին, թե քաղաքի առումով, թե ժողովրդի առումով շատ շատ ուրախ եմ, շատ լավ տպավորություններ ունեմ։ Սա արդեն իմ 4 անգամ նա։ Վերջի մի ամիս ու կեսը որ Հայաստան եմ եղել, արդեն երկու անգամ եղել եմ, ասել ես այլ երրորդ անգամս է, բայց առաջին անգամը 2010-ին էր եւ ուներ համեմատելու բան զարգանալու առումով հենց թեկուզ ձեր մասնագիտական։ Առաջին այցից մինչև հիմա։ Ճիշտ ասած 2010-ից շատ չեմ հիշում, բայց հիմա իմ տպավորությունը դա է, որ հիաշալի է, արդեն մի ամիս ու կես 3 անգամ վերադարձել եմ, նշանակում է մի բան սիրել եմ։ Ժողովուրդը շատ հանգիստ, բարի, գիտե գիտեն, որ ես ստեղից չեմ վստահեմ, բայց երբ որ խոսում ես Մարտհամոտեն, շատ հաճելի տեղ է։ Կարծես ես արդեն ստեղ տարիներով ապրել եմ եւ ուզում եմ շարունակեմ։ Եվ աշխատում եք հիմա վերականգնողական կենտրոնում մեր երեխաների հետ եւ ոչ միայն։ Ինչպիսին է աշխատանքների ընթացքը եւ նպատակը այցի ընդհանրապես, ինչ գործունեությունը կծավալում այստեղ։ Ամերիկայում ավելի շատ ես մեծերի հետ եմ աշխատում եւ ծերերի հետ։ Մասնակետս նաեւ որ լոգոպեդ եմ նրանց հետ, որ այսենք գլխի ինսուլտ են ունեցել եւ իրենց խոսալը կապվելա չունեն կամ էլ տրամա են ունեցել իրենց գլխուղեղը այդպիսի տարբեր բաներ հետ եմ աշխատում եւ էլ կուլտալը եւ ուտելը նույնիսկ ինսուլտից հետո եւ տարբեր բաներ այդպեսի որ լինում են ինչ որ խանգարում կա իրենց communication-ի խոսալու դեպքում այո իրենց հիշողությունը իրենց ուշադրությունը ամենս մասերը խոսալու մի մասն են օգնի վերականգնել, որտեվ ինսուլտից հետո կամ ինչ որ տրամայից հետո շատ կարևոր է վերականգնողությունը, որտեվ գլխուղեղը շատ շուտ տարբերություն ունի ինչքան ծանր է բուժվողի դեպքը, բայց այդպեսի կարող ենք գլխուղեղը շատ է կարող առաջանա ճիշտ այդ դեպքից հետո, որ լինում է, եւ շատ կարեւոր է վերականգնողությունը, որովհետեւ ուզում ենք այն մարդիկ, որ այդպեսի շատ հավալի բան են եղել, կարողանան իրենց կյանքը շարունակեն եւ իմանան, որ իրենց կյանքի վերջը չի նույնիսկ իրենց ընտանիքների համար, որտեղ շատ դժվար է լինում։ Անա, դուք նույնպես եւ մեծերի հետ եւ երեխաների հետ, միայն երեխաների հետ եք աշխատում, ինչպիսն է ձեր գործունեությունը եւ այստեղ, եթե համեմատելու լինենք։ Ես հիմնականում աշխատում եմ երեխաների հետ, արտաբերման խնդիր ունեցող երեխաների հետ, խոսքի խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ։ Նախ ասեմ, որ մենք այս կենտրոնում մի շաբաթ ժամանակով ենք եւ ցույց տվեք նշել շատ կարեւոր մի փաստ, որ կենտրոնի աշխատակազմը մասնագիտական խումբը բավականին պատրաստված, բավականին հմուտ է իր գործում, դա շատ կարևոր է եւ մենք մեր խորհուրդներով, առաջարկություններով ենք օգնում, թե յուրաքանչյուր երեխայի հետ էլ ինչ կարելի անել, ինչպես կարելի անել եւ պատրաստ են լսել, ընդունել, փորձել, կիրառել Խնդիրները նման են ձեր հանդիպած մյուս խնդիրներին։ Արցախում կան յուրահատուկ ինչ որ խնդիրներ միգուցե։ Խնդիրները միանման են, թե խոսքի խանգարումների դեպքում, թե աշխատանքի մեթոդների կիրառման առումով կարող եմ ասել, որ ինձ հանդիպած դեպքերը այստեղ նորից հանդիպեցին ինչ որ գաղտնիքներ հասցրել եք, կարողացել եք բացահայտել, այսինքն աշխատանքի առումով որ այստեղ չեն կիրառել, դուք ինչ որ նորություն եք բերել միգուցե հենց երեխաների հետ աշխատանքում։ Նրբություններ այնուամենայնիվ երևի կան փոքրերի հետ աշխատանքում։ Գաղտնիք չի անվանի ես դրանք, գաղտնիքներ չեն։ Այս ոլորտը այնպեսի ոլորտ է, որ միշտ էլ զարգանալու, միշտ էլ ավելացնելու, միշտ թարմացնելու, նորացնելու, նորագույն մեթոդներով, միջոցներով, տեխնոլոգիաներով համալրելու կարիք կա, եւ մեր անելիքը այն առումով արած ենք համարում, որ օգնել ենք մեր խորհուրդներով, մեր ունեցած փորձից կիսվելով այս տեղի մասնագետների հետ, պրակտիկ հմտություններով կիսվելով իրենց հետ, ունենալով թե ինչպես իրենք են նշում տեսական զրույցներ այդ թեմաների վրա բերել, այնպես էլ գործնական պրակտիկ դեղում աշխատելով երեխաների հետ կարողացել ենք գտնել Կան խնդիրներ, որոնք յուրահատուկ են այստեղ։ Ռեսուրսների խնդիր կա։ Ամերիկայում ես մասնավոր լոգոպեդի ուսում եմ ստացել։ Դա բոլոր աշխարհի շուրջը մեզ օգնում են, որ այդ ռեսուրսները մեզի տան, որին մենք երբ որ գնում ենք աշխատելու, ամեն ինչը իմանանք ստեղ, որովհետև վերականգնողությունը դեռ մի քիչ հասկացված չէ։ Այդ ռեսուրսները նրանք կարծում են, որ չկա, դժվար է հենց նեղ մասնագիտություն ստանա մարդը։ Այո, այո, եւ այդ ռեսուրսները որտեղից են գալիս։ Կարդալուց կամ համասարանում մեզի մեր պրոֆեսորները տվել են։ Մենք սովորել ենք, բայց որտեղ ստեղ մի քիչ ավելի դժվար է, այդ մասնագիտը չկա, այդ ռեսուրսները չկան եւ այդպեսի այդ տեխնիկները, որ մենք օգտագործում ենք, չեն կիրառվում եւ այդպեսի բուժվողը, այսինքն ավելի մասնագիտացված օգնություն դժվար է ստանալ։ Այո, այո, բայց շատ-շատ Իսկապես ես հիացել եմ, որ ինչ որ ռեսուրսներ կա, այդտեղ ինչ լավ ձևով օգտագործել են։ Հիանալի է, իսկապես, որ ինչպես են կարողացել աշխատողները այդտեղ, ինչպես որ Աննան նոր ասեց, Բոլորը ուզում են սովորեն, իրենք էլ իրենց մասնագիտը լավ գիտեն եւ սովորել են եւ ավելորդ են սովորել։ Մանավանդ Վարդանը, որ ստեղ վերացուցիչն է, ինքն էլ ինչպես իրենց օգնում է։ Առաջարկեցի գրարել ավելորդի փոխարեն լրացուցիչ, այսինքն լրացուցիչ կրթությունը։ Լրացուցիչ, այո։ Իսկ Վարդանը տնորենն է։ Տնորենն է։ Ես ուզում եմ նշել, որ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը Արցախում եւ Հայաստանում միակ բուհն է, որ պատրաստում է այս մասնագետներին։ Հատուկ կրթության ֆակուլտետում մենք ունենք մի շարք մասնագիտություններ՝ լոգոպեդիայից բացի հատուկ մանկավարժության, էրգոթերապիայի մասնագիտություններ ունենք, որտեղ պատրաստվում են այս մասնագետները։ Ես կարծում եմ, որ Լորին նշում էր, որ աշխատող լոգոպեդների մի մասը ունի նեղ մասնագիտական կրթություն, այլ վերապատրաստումների արդյունքում այս մասնագետները կարող են հաջողությունների հասնում են եւ այո, եւ ունեն այդ օգնություն ցուցաբերում են։ Իսկ շփման խնդիրներ ունեցող, խոսքի խնդիրներ ունեցող երեխաներ, այդ խնդիրը ընդհանրապես ունի ակունքներ ինչ որ, ինչու է այդ խնդիրը առաջանում։ Հարցը բավականին հետաքրքիր է, միշտ էլ ծնողին էլ հետաքրքիր է եւ մասնագետին էլ հետաքրքիր է ինչ պատճառներից է առաջացել է խոսքի եւ հաղորդակցման խանգարումը պատճառները բազմաթիվ են այսօր Մասնագիտական առումով տարբերում ենք սոցիալական եւ կենսաբանական բնույթի պատճառներ, նայած ինչ խնդրի հետ գործ ունենք, որպեսզի այս պատճառներից խուսափենք, շատ կարեւոր է որ երեխայի համար ընտանիքը, ծնողը, մեծահասակը կարողանա ճիշտ խոսքային միջավայր ապահովել, ժամանակ տրամադրել երեխային, խոսել ու հաղորդակցվել երեխայի հետ, ժամանակ տրամադրել երեխային նստել, խաղալ երեխայի հետ, եւ ահազանգել այն դեպքում, երբ որ երեխան իր տարիքին համապատասխան խոսք կամ գործողություններ չունի, այսինքն ծնողից է պահանջվում լինել կրկնակի ու շադիր, անկախ այն բանից, թե երեխան ընտանիքում որերորդն է, Սա շատ կարևոր է, որ եթե ծնողը լինի պատրաստ, ճիշտ ու իրազեկ, նրանով կօգնի առաջինը ինքը իրեն, իր երեխային ու մասնագետին, որպեսզի ավելի շուտ կարողանա խնդիրը բացահայտելու, հաղթահարել։ Սոցիալական ինչ որ մասնիկ էլ կա այստեղ, ես կարծում եմ, որ հիմա մայրիկները, հայրիկները բոլորը ստիպված թե ինչպես աշխատում են, երեխաների հետ քիչ ժամանակ են անցկացնում, որ նշեցիք, երեխային ժամանակ հատկացնի խաղա երեխայի հետ։ Այդ կոնտակտը շատ կարևոր է ինձ թվում է, որ մայրիկը իր հետ նստի խաղա։ Երևի մի մասը մեծ թե փոքր, չգիտեմ, բայց մի մասը նաև այդ բնույթը ունի Ոչ միայն սոցիալական պատճառների մեջ մտնում են վերջերս շատ տարածված էկրանային կյանքը։ Ծնողին թվում է, որ երեխան լավ է խելոք է, չի խանգարում իրեն, զբաղված է եւ այլն, առանց գիտակցելու դրա հետևանքները վնասակար։ Դրա համար ուզում եմ նշել հարգելի ծնողներ, կարծում եմ իրենցից շատերը մեզ կլսեն, որ 0-ից 3 տարեկանը, 3-ից էլ 6 տարեկանը շատ շատ շատ ուրախadir պետք է լինեն ձեր երեխայի հոգեֆիզիոլոգիական զարգացման համար, որովհետեւ եթե դուք մինչեւ այդ ուրախ ուշադիր կլինեք երեխայի թե խոսքի, թե հոգեկան գործընթացների, թե նրա ֆիզիկական զարգացմանը, հետագայում կխուսափենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներից։ Ուրեմն պետք է գտնել ժամանակ երեխայի հետ, զրոյից մինչև 1 տարեկան երեխայի հետ շփվել, հաղորդակցվել հուզական ձևով, երեխայի տարիքին համապատասխան խաղեր ու խաղալիքներ առնել, այդ խաղերով ու խաղալիքներով խաղալ, երեխայի տարիքին համապատասխան մատչելի, պարզ խոսքով հաղորդակցվել եւ հենց դա էլ կակնկալենք երեխայից։ Եթե այս ամեն ինչը չտանք իր ժամանակին ու ճիշտ ձևով չտանք, չենք էլ կարող իրենից պահանջել Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ վերջում ինչ եք տանելու Արցախից։ Աննա դուք առաջին անգամ եք երևի այս հարցը ավելի շատ ձեզ համար։ Հենց մի անգամից ասեմ ջերմություն, որովհետեւ իսկապես բոլոր մարդկանցում մենք այստեղ հանդիպեցինք կենտրոնում եւ կենտրոնից դուրս շատ ջերմ, շատ հուզված եմ եկել այստեղ։ Գիտեմ, որ պատերազմական, հետ պատերազմական երկիր է։ Յուրաքանչյուրն իր ցավն ու դարդն ունի, իր տխրությունն ու դժբախտությունն ունի, բայց շատ հյուրընկալ, շատ ջերմ, շատ բարեհամբույր ժողովուրդ են։ Ես օրինակ, երբ որ որևէ երկրի, որևէ ժողովրդի մասին կարծիք եմ հայտնում, ինձ համար շատ կարևոր է ինչպիսին է ժողովուրդը։ Եվ որպես դրա ապացույց ես կարող եմ ասել, որ ցանկություն ունեմ նորից վերադառնալ Արցախ որը երևի ամեն անգամ դուք ինչ որ նոր բան տանում եք, ակնկալում եմ այդպես հայմանային դեպս։ Այո, ամենակարևորը իմ համար ժողովրդի հետ շփվել։ Ամեն անգամ որ գալիս եմ, նոր մարդկանց հետ եմ շփվում եւ այդպեսի ընկերություններ եմ ստեղծում եւ ստիպված եմ հետ գամ, որտեւ իրենց կարոտում եմ։ Կարծեմ դա ամենակարևորն է, որտեւ դա երկրին կապում է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Կակնկալենք ձեր այցերը նորից։ Երևի մենք էլ կարոտենք, Արցախն էլ կարոտի ձեզ եւ թող ձեր այցերը լինեն ոչ միայն մասնագիտական, այլ պարզապես գաք, որովհետեւ կարոտել եք։ Շնորհակալություն։ վերացնի հավերժ կողքից Արևոտ այս եղանակը թեժացրեց սրտիս գրակը փայլը քո հասել է աչքերից Իսկ հասկանան բոլոր նրանք ովքեր կյանքում սիրահարվել են մի վարկյանում Զգում եմ որ շատ կամակոր ես բայց դե արևի կտոր ես դու ես ինչ սիրուն ես անհավանական գեղեցկուհի դու խենթաց համարում կյանքի իմ կես Մի կաշվիր ինձնից սիրուն ես Ինձ ասա խնդրեմ անունը քո Ես ինձ սիրուն